22 skirsnis Ediga pradėjo dėrėtis, leisdamas Vytautui keltis savo reikalavimus. Tai buvo jaukas, ant kurio pakibo išdidusis Lietuvos valdovas, tikėdamasis be mūšio paimti savo protektoratan visą aukso ordą. Tuo tarpu su naujomis jėgomis atžygiavo Timūras Kotlogas. Dabar krikščionių kariuomenės laukė kautynės su kur kas gausesniu priešum. Prityrę kariai patarė Vytautui vengti mūšių, bet jų nebuvo paklausyta. Pergudrautas diplomatiškai, Vytautas čia pasirodė ir kaip nesubrendęs taktikas. Jo kariuomenė galėjo gintis gerai rengtoje stovykloje, bet rūpiučio 12 dieną jai buvo įsakyta ieškoti brastos pozicijai pakeisti. Nespėjus sudaryti kautynių rykiuoteis, užgriuvo totoriai – Vytautas dar suspėjo centrą pridengti sunkiaja vokiečių ir lenkų raityje, bet iš to naudos buvo nedaug, nes pranašesnės totorių jėgos apsupo krikščionis beveik iš visų pusių ir tuomet pasikartojo klasikinis kraso sutriuškinimo scenarius. Vytauto kariuomenė buvo sumušta, patirdama didžiulių nuostolių. Vien lietuvių rusų kunigaikščių žuvo daugiau kaip 20, tarp jų Andrius ir Demetrius Algirdaičiai, Jomantas, Jonas Bielskis – buvęs Molensko kunigaikštis Hlebas. Krito dešimt vokiečių ordino riterių, spitekas išmelštino dingo bežinios. Vytautui, Zigmantui, Švitrigailai, Markvardui Zalzbachojui ir Tohtamišui pavyko išsigelbėti. Didelių nuostolių patyrė ir totoriai. Pats Timūras Kotlogas buvo mirtinai sužeistas, tačiau jų pergalė buvo visiška. Ediga nusiaubė Kijevo sritį į rusų žemės iki Lutsko, Iš kėvo paėmė 3000 rublių kontribucijus. Visi Vytauto planai įsigaryti aukso ardoje sudužo į šipulius. Žlugo ne vien Vytauto užmačios Rusijoje ir totorių tyruose. Žemaičiais apmokėta santarvė su vokiečių ordinu turėjo Lietuvą išlaisvinti iš Lenkijos hegemonijos ir suzereniteto. Dabar visą tai liko tik veltui prisimta netektimi. Sėkmingai pradėjęs stiprinti Lietuvos valstybingumą ir tarptautinę jos padėtį, Vytautas neapskaičiavo visų kliūčių, prarado realybės jausmą ir lengvabūdiškai surizikavęs skaudžiai pralaimėjo. Radikalų į drąsios politikos kursą teko keisti ir ieškoti kitokių kelių savo tikslams pasiekti. B. Tikslingos Vytauto politikos susiklaustimas. Nepaisant Vorsklos pralaimėjimų, Pirmieji Vytauto valdymo metai paliko ženklų pėtsaką. Buvo sulietos Vilniaus ir Trakų kunigaikštijos, o kadangi tai sutapo su stambiausių sritinių kunigaikštijų panaikinimu, šis suliejimas tapo negrįžtamu. Valdžios svertų apimančių didžioje valstybės teritorijos dalį sutelkimas didžiojo kunigaikščio rankose leido sukurti vieningą pilių tinklą ir vietininkijų sistemą. Taika vakaruose pagyvino prekybą. Nemunas tapo nauja svarbia prekybinė arterija vedančiai Prūsijos miestus. Varsklos katastrofa pasiglemžusi daugelio kunigaikščių gyvybės, leido Vytautui jungti jų sritis į savo domeną. Susikūrė pastoviai funkcionuojanti ir tolydžio auganti didžiojo kunigaikščio raštinė, įdėgianti raštą administravimo praktikoje ir suintensyvinusi santykių su užsieniu. Pats Vorsklos pralaimėjimas – nekantriajam kestučio sūnui tapo didelę mokyklą. Išoriniu atžvilgiu šis persilaužimas pasireiškė Kauno pranciškūnų bažnyčios steigimu, dėkojant Dievo motinai už išsaugotą gyvybę. O vidiniu savitvardos, kurios choleriškajam Vytautui trūko, išugdymu. Ši naujai įgytoji savybė padėjo idėjas gimdančiai Vytauto galvai organizuoti ilgam laikui numatytą veikimo sistemą – Turėdamas politikų ir strategų talentą, Vytautas kasdienių darbų mokėsi tapti diplomatu ir taktiku. Varsklos nelaimė visų pirma susilpino Lietuvos padėtį Lenkijos atžvilgių. Ji tapo ir su Jedvygos bei jos nelaimingai pagimdytos dukters mirtimi mėnuo prieš Varsklos mūšį pakeitusią visą dinastinę situaciją. Nutruko teisinis ryšys jėjęs jo gailą su Lenkija. Vieningo Lenkijos diduomenės paužiūrio šiuo klausimu nebuvo ir jau gaila norėdamas smarkiau ją paveikti, užsiminė apie galimą savo sugrįžimą į Lietuvą. Ši užuomina padėjo laimėti nuomoniai siekiančiai įtvirtinti jo gailų statusą Lenkijoje, o tuo pačiu ir ryšių su Lietuva. Tai reiškia ne ką kita, kaip suzereninių pretenzijų sukrestai Lietuvai atnaujinimą. Vytautas tuo įsitikino jau atvykęs į Jadvygos laidotuvės. Jis išvyko, neatskleidę savo kortų – bet to negalėjo sustabdyti Lenkijos politikų spaudimų, kuris pasiekė ir Vytauto valdinius. Iš jų buvo reikalaujama pareikšti ištikimybę Lenkijos karūnai. Tokie aktai atsirado 1400 metais. Vytautas turėjo su tuo sutikti, tačiau naujomis sąlygomis jis sugebėjo apginti ir savo paties padėtį. Ir Lenkijos karūnos taryba ir pats Vytautas įvertino stambę Lietuvos bajoriją, įtraukdami ją į naujai sudaromą susitarimą. Šį susitarimą įformino 1401 metais sausio 18 dieną Vilniuje duoti Vytauto ir Lietuvos bajorų ir 1401 metų kovo 11 dieną radome duotas Lenkijos bajorų aktai. Sudarytojai vadinamoji Vilniaus radoma unija, pratesė ir konkretizavo kreivaus akto numatytą Lenkijos suzerenitetą Lietuvai. Šį santykį paremė ir abiejų pusių bajorų garantijos Lietuvių ištikimybės Lenkijos karūnai Lenkų, Lietuvos rėmimo ir karaliaus rinkimo sykių su lietuviais įsipareigojimas. Vytautas deklaravo ištikimybę Lenkijos karūną ir tapimą didžiuoju Lietuvos kunigaikščių iki gyvos galvos, jo gailos, tėvoninių teisių pasidalinimo pagrindu. Taigi Lietuvos ir Vytauto vasalitetas buvo aiškiau įformintas tačiau kartu buvo nusakytas ištikimybės, o ne homagiumo santykis, nuskambėjęs jau Vytauto Astravo sutarties įsipareigojime ir atitikęs išorinį, o ne vidinį Leno teisės vasalitetą. Išlošė ir pats Vytautas teisiškai farminė savo didžiojo kunigaikščio prerogatyvas. Jo gaila atitinkamai buvo pradėtas laikyti aukščiausiojų Lietuvos kunigaikščių. Vilniaus radomo sutartis buvo kompromisas – aiškiau sureguliavęs Lietuvos valstybinį bei Lenkijos nominalaus suzereniteto statusą ir Vytauto asmeninės bei jo gailų stivoninės teisės. Garantuodama Lenkijos hegemoniją Lietuvai, ji kartu garantavo ir jos paramą. Taigi Vytauto atsitraukimas nebuvo daromas veltui. Lenkijos paramos reikėjo, kadangi sužlugus Vytauto užmojams rytuose prarado savo prasme nuolaidos padarytos vokiečių ordinui. Salino sutartimi išduoti žemaičiai nemanė nusilenkti kryžiuočiams. Reguliuodamas santykius su Lenkija, Vytautas iš pradžių vykdė savo įsipareigojimus ordinui, net padėdamas jam surinkti žemaičių įkaitus. Vytautas kūrė draugingumo įvaizdį, turėdamas galvoje ne per geriausius ordino santykius su Lenkija. Tuo buvo subtiliai silpninama pastarusios pozicija, sudarant Lietuvai galimybę tarpininkauti ir kelti savo prestižą. Taip Vytautas pasireiškė Lenkų ir kryžiuočių darybose dėl ginčiamos Dobrinė žemės, sugebėdamas tapti net didžiojo magistro patarėjų jo korespondencijose su Krokuvos dvaru. Jogailos pozicija ordino atžvilgių 1399-1400 metų sandūroje sušvelnėjo. Tai pasiekus aiškėjant Vilniaus radomo susitarimo kontūrams ir kryžiuočių veiksmams Žemaitijoje sukėlus pasipiktinimą Lietuvoje – Vytautas ėmė priminėti žemaičių bėglius, kryžiuočiai jų priskaičiavo apie 4 tūkstančius. Vokiečių ordino pasiuntiniams buvo nurodoma susitarimo raidė. Išduoti reikėjo tik priklausomų žmonės, o arhaiškoje žemaitijos struktūroje tokius atskirti buvo netaip lengva. Sudarius Vilniaus radomo sutartį, Vytautas jau nedviprasmiškai ėmė palaikyti žemaičius. Laviruoti Vytautą tarp Lenkijos ir Vokiečių ordino – Pirmiausia vertė praradimai Rusijoje. Vorsklos smūgis iš karto sustiprino Maskvos padėtį. Naugardo Respublika gerai žinodama Vytauto keislus, įžeidžiamai pabrėžė jo nebejanti. Abipusiais net paskelbė karą, bet tokiomis demonstracijomis ir pasitenkino. 1400 metais rudenį Lietuva sudarė taiką su Naugardu ir Pskovu. Netrukus buvo patvirtinta taika su Maskva ir Tvere – Tačiau Lietuvos padėtį labai susilpino 1400 metų rūpjūtį iš jos įsivadavęs Smolenskas. Vytautas į tai tuojau reagavo tų pačių metų rudenį. Keturias savaitės lietuvių kariuomenė laikė apgulusi Smolenską, panaudodama net artileriją, tačiau tikslo nepasiekė. Karas dėl Smolensko užsitėsi, Vytautui nepavyko atkurti savo hegemonijos Rusijoje įgytos iki Varsklos mūšio, bet tai, kas su Naugardu ir Pskovu, bent iš dalies atrišo jam rankas. Ryždamasis palaikyti žemaičius, Vytautas galėjo pasitikėti jų atsparumu ir kovos įgūdžiais. Lygia gretai suvokė, kad Vokiečių ordinas jau buvo pasiekę savo galybės viršūnę. 1398 metais kryžiuočiai užėmė Gotlando salą ir žemaityje ordinui buvo paskutinė grandis, sujungianti jo valdas į vieną teritorinį masyvą. Siekdamas sulaikyti tradicinius ordino talkininkus, Vytautas 1401 metais – įsiuntinėjau laiškus kai kuriems Europos valdovams, kuriuose aiškinu, kodėl jis palaiko žemaičius. Tarp vokiečių ordino ir Lietuvaus įsivyravo karo stovis. 1401 metų gegužės mėnesį žemaičiai išvėjo kryžiuočių įgulas bei administraciją ir pripažino Vytauto valdžią. Kryžiaus žygių prieš krikščioniškąją Lietuvą jau nebebuvo galima skelbti, tačiau vokiečių riteriai dar talkino kryžiuočiams. Ordino vadovybė nuo 1401 metų zondavo Jogailos poziciją dėl jo paramos Vytautui. Jogailai pavyko darybomis sulaikyti rimtus karo veiksmus iki 1402 metų pradžiaus. Jis nusiuntė nedidelį Lenkų būrį padėti Vytautui. Tuo tarpu kryžiuočiai užmesgė ryšius su Švitrigaila, kuriuo nepatenkino jo gailus jam duota žuvus Spitekui vakarų padolį. 1402 metų sausio mėnesį jauniausiasis Algirdaitis pabėgo į Tarną, o kovo mėnesio antrą dieną su Vokiečių ordinu sudarė sutartį 1398 metų Salino sutarties sąlygomis. Tai reiškia, kad kryžiuočiai įrėmė kaip pretendentai Lietuvos sostą. 1402 metų sausį Prūsijos kryžiuočiai nusiaubė Gardino apylinkės, kovo mėnesį livoniečiai buvo įsiveržę į Žemaitiją – Žemaičiai už tai atsilygino gegužės mėnesį sudegindami Klaipėdą. Pats Vytautas paėmė Gotesverderį prie Kauno, tačiau vokiečių ordinui sukaupus visas jėgas, iniciatyva visiškai perėjo jų rankas. 1402 m. Liepos mėnesį didysis komtūras Helfensteinas patraukė į Vilnių. Vytautui neužteko jėgų priešų sulaikyti ir Vilnius buvo pasiektas. Kryžiuočių kariuomenę lydėjo Švitrigailą, tačiau gyventojai jo nepalaikė būta Algirdaitį remiančių Vilniaus miestiečių, bet Vytautui pavyko susekti samokslininkus ir įvykdyti jiems mirties bausmę. Sudeginę medininkus ir ašmeną, kryžiuočiai per Perlamą ir Įsrutį grįžo į Prūsus. Nieko nepakeitė ir didelis 1403 metų sausio žygis, vadovaujamas maršalo Wernerio Tettingenu. Kryžiuočiai sunaikino Merkinę, bet prie trakų nieko nelaimėjo. Abiem šiais atvejais Vytautas perkirto priešo komunikacijas ir tuo labai apsunkino jo atsitraukimą. 1403 m. balandžio mėnesį Lietuvė sugriuvė Daugpilio pilį. Netrukus Vytautas paėmė Jurbarką. Lietuva atlaikė stiprius kryžiuočių smūgius, tačiau patyrė didžiulių nuostolių. Ordino žygiai į jau saustinės apylinkės grėsė pavirsti kasdienybę. Popiežius Bonifacas IX 1403 metais rugsėjo 3 dienos bule uždraudė Vokiečių ordinui pulti Lietuvą. Vis dėlto kryžiaus karų panaikinimas neapdraudė jos nuo paprastų karų, kurie kildavo ir tarp krikščionių šalių. Vytautui labai kenkė švitrigailus pretenzijus – Lenkijos parama nebuvo didelė, jo gaila labiausiai rūpėjo atgauti kryžiuočių užimtą daubrinę į žemę. Esant tokiai padėčiai, Vytautui teko įtin atsižvelgti į ordino pavojų ir jo gailos norus. 1403 m. birželio mėnesį Vytautas buvo priverstas pasižadėti, kad be jo gailo žinios nesudarys paliaubų su ordinu. Padaręs nuolaidą Lenkijai, jis iš karto pakėlė kainą kryžiuočiams. 1403 m. rugsėjo darybose Dubiso saloje didžiajam magistrui Konradui Jungingenui buvo pareikšta, kad be jo gailos leidimų Žemaityje nebus atiduota. Sustikime dalyvavę Lenkijos atstovai buvo pripažinti neturi įgaliojimų. Vytautas sumaniai dangstėsi priklausomybę nuo Lenkijos, tačiau ir ordino vadovybė turėjo būdų jam paveikti. Jie atmetė Lietuvos valdovo reikalavimą pašalinti iš Prūsijos švitrigailą. Šitaip darybose ryškėjo į kompromisą vedančios aktualijos Žemaitijos ir Švitrigailos kaina. 1404 metų sausį didysis magistras tai jau aiškiai pasakė jo gailą ir Vytautui. Buvo sudarytos trumpos paliaubos ir netrukus pasiektas susitarimas. 1404 metais gegužės 22-23 dienomis Lenkija ir Lietuva sudarė Rocionžo sutartį su Vokiečių ordinu. Lenkija gavo teisę išpirkti Dobrynę žemę, o Lietuva turėjo vėl užleisti Žemaitiją. Vytautas išlošė tiek, kad Švitrigaila nebeteko Vokiečių ordino paramos ir atvykęs į Lietuvą pakluso jos didžiajam kunigaikščiui. Lietuvos sąskaita daromos ordino nuolaidos Lenkijai iš tikrųjų giliau pastarąją traukė į Lietuvos ir ordino konfliktą. Iš pažiūros vingiuota Vytauto politika davė jam atvangą tai rytuose, tai vakaruose, leisdama kaitalioti veikimo kryptis ir kiekvieną kartą prie jų grįžti kažkiek sustiprėjus arba pagerinus savo padėtį. Lietuva neketino susitaikyti su Smolensko praradimu. Tai puikiai suprato Smolensko kunigaikštis Jurgis bei įrėme Pronsko, Kozelsko ir Muromo kunigaikščiai. Nepaisant nepasisekusio Vytauto žygio į Smolenską 1401 metų rudenį, Karo veiksmai tęsėsi. Lengvenis kartu su Starodubo kunigaikščiu Aleksandru atmušė vienu Rezanės kunigaikščių Roslavo puolimą prieš Brenską, o jį patį paėmė į nelaisvę. 1403 metais Lengvenis paėmė Vezmą, Bazilius Maskvietis ir Teodoras Rezanietis susilpino savo paramą Jurgius Molenskiečiui. Tačiau ir 1404 metų balandžio mėnesio Lietuvos kariuomenį žygis prieš Smolenską nepavyko. Tik tai sudaręs racionžo taiką, Vytautas galėjo nukreipti čia didesnės jėgas ir tų pačių metų birželio 26 dieną užėmė Smolenską. Vytauto viršenybę pripažino Fomino ir Berezujo kunigaikščiai. Švitrigailos nuramdymas, karo veiksmų vakaruose nutraukimas ir Smolensko prijungimas Lietuvai – pastebimai sutvirtino Vytauto padėtį. Kaitaliojimų nuolaidų karuselėje įsigijo tuo kartinių susitarimų nuovoką. Pagerinę santykių su vokiečių Ardinu, Vytautas siekė jais pasinaudoti Livonijos Ardino paramai gauti Rusijoje ir atsargiai priešintis Lenkijos hegemonizmui. Dėl to 1404 metų Liepos mėnesį jam teko paremti kryžiuočių Žemaitijoje – o rugsėjo mėnesį Kaune jis sudarė su jais karinys pagalbos sutartį. Sutartyje buvo pažymėta, kad Vytautas galės iš Žemaitijos pasimti 250 bajūrų. Taip vykusiai jis numatė ateities perspektyvą. Prieš Kauno sutartį sukilo Lenkijos karūnos taryba. Vytautui teko atnaujinti ištikimybės jo gailai pasižadėjimą ir deklaratyviai įsižadėti Kauno sutarties. Faktiškai jos laikytasi, o kryžiuočių pretenzijos buvo kreipiamos į Krokuvą. Šitaip žemaičių sąskaitą Vytautas tikėjusi ir ordino, ir Lenkijos pagalbos. Šios pagalbos iš tikrųjų prireikė, kadangi konfliktas dėl Smolensko plėtėsi reikalavo naujų jėgų. Jurgis Smolenskietis rado prieglobstį Naugardę. Atsakydamas į tai Vytautas pažeidė Naugardo prekybinius interesus. 1405 metais sudaręs prekybos sutartį su Ryga, nukreipiančią prekių srautą į Polocką, Polotskiečiai gavo tarpininkavimo su Rusijos miestais privilegiją. Tačiau centralizacinė Vytauto politika bei energingi veiksmai prieš rusų žemės suerzino stačiatikius ir pačioje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. 1405 metais Turovo vyskupas Antanas kvietė net aukso ordos Haną Šadibeką pulti pietinės Lietuvos valstybės rytis. 1406 metų pradžioje intensyvūs karo veiksmai su Pskovu lėmė Maskvaus įsikišimą. Į ją atvyko Jurgis Molenskietis. Maskvos veiksmus parėmė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikių opozicija, pas Maskvėnus perbėgo Jono Alšėniškio sūnus Aleksandras. Vytautui talkino Lenkų riteriai bei kryžiuočių būrys, vadovaujamas Torno komturo Fridriko Colerno ir Žemaitijos vaito Mykolo Kuchmeisterio. Maskvėnų polimai į Vezmą ir Serpeiską buvo atremti. Lengvenis užėmė Vorotinską, o pats Vytautas Odojeva. Bandęs perėti į Maskvos pusę, Starodubo kunigaikštis Aleksandras buvo sučiuptas. Ne vienai pusė neįgijus esminiais persvarus. 1406 metais rugsėjo 8 dieną buvo sudarytos paliaubos iki 1408 metų birželio 28 dienos. Tai Vytautui nesutrūkdė 1407 metais užimti Mcenską – Tais pačiais metais Lengvenis vėl tapo Naugardo kunigaikščių. Už vokiečių ordino pagalbą Vytautas sumokėjo 1408 metų sausį, padėdamas livoniečiams nusiaupti Pskovo žemės. Kryžiuočių bei Lenkijos paramos reikėjo ir toliau, nes tačiatikio opozicija pasinaudojo Švitrigailą. 1408 metų Liepos mėnesį jauniausiasis Algirdaitis pabėgo į Maskvą – Jį lydėjo Putivlio kunigaikštis Aleksandras, Peremišlio Simonas, Hotetovo Mykolas, taip pat Bransko stačiatikių vyskupas. Atsinaujinant karo veiksmams su Maskva, Vytautui tai buvo rimtas smūgis, todėl Bazilius I širdingai prieimė perbėgėlius. Šią nesėkmę atsvėrė rimta Vokiečių ordino ir Lenkijos stalka. Kryžiuočių dalinys turėjo 1800 raitelių. Gausiam Lenkų būriui vadovavo maršalkas Bignevas iš Bžezės. Lietuvos ir Maskvos kariuomenė susitiko prie Ugros upės. Bazilius I laikėsi išbandytos gynybinės taktikos prieš 36 metus padėjusios jo tėvui prie Liubutsko. Tačiau pamokytas prie Varsklos, Vytautas taip pat nerizikavo. Matydamas, kad Vytautas, kaip ir 1406 metais remiasi vokiečių bei Lenkų pagalba, Bazilius I susitaikė su Smolensko prijungimu prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. Užsimesgė darybos ir buvo sudaryta taika. Už juos pasiekimus Vytautas brangiai mokėjo Žemaitijoje. Dar 1404 m. rūpjūtį susitikę su didžiuoju magistru Konradu Jungingenu Ritersverderio saloje Nemune, jis pasižadėjo dešimt metų nepriiminėti bėgsenčių priklausomų valstiečių, leido ordinui abiejose nevėžio pusėse statyti malūnus ir jo liepti žemaičiai čia pasižadėjo paklusti ordino valdžiai. 1405 metų pradžioje ir vasarą Vytautas žygiavo į Žemaitiją ir vertė jo žemės pripažinti kryžiuočių valdžią. Prieš užvės, padedant vokiečių amatininkams, jis pastatė Königsburgo pilį, kurios įgula sudarė 40 ordino žmonių ir 400 Vytauto Lenkų. Įgulą aprūpino Vytautas. Žemaičių puolimas prieš Königsburgą 1405 m. rudenį nepavyko. Jame apsigyveno Žemaitijos vaitas Mykulas Kuchmeisteris, jis išmoko lietuvių kalbą. Statė pilis ir patys kryžiuočiai. 1407 metais jie atstatė Fridburgą, ir talkinant Vytautui baigė įrengti Dubysos pilį. Čia persikėlė Mykolas Kuchmeisteris. Ordino pareigūnai pradėjo surašinėti gyventojus, įsikūrė pirmieji vokiečių kolonistai. Pasipriešinimas lopinų įkaitų rinkimas ir operatyviai vykdomas teroras. Su visu tuo Vytautas buvo priverstas taikstytis. Siekiant įsitvirtinti Smolenskė, kryžiuočiai buvo reikalingi kaip ir Lenkai. Beje, darydamas nuolaidų Lenkijai, Vytautas atkakliai gynė valstybės integralumą. Jogaila 15 amžiaus pirmąjį dešimtmetį čia vienareikšmiškai palaikė Vytautą. Palenkę įskyrus Drohičiną, jis iš Mozurijos paėmė tiesioginint savo valdžion, o 1408 metais atidavė ją Vytautui. Vytauto laviravimo ir apskaičiuotų nuolaidų politiką pradėjo duoti vaisių. Maskva turėjo sutikti su Lietuvos hegemonijos sferos išplėtimu Rusijoje. Stačiatikio opozicija prarado savo veiklos orientyrą. Iš politinio žaidimo buvo pašalinta Švitrigaila. Vytauto pozicijų sustiprėjimą geriausiai parodė Varsklos nugalėtojo Edygos elgesys. Vos pasibaigus Lietuvos ir Maskvos karui, tais pačiais 1408 metais jis užpuolė Maskvą. Totoriai nusiaubė Perėjaslaulių, Rostovo, Dimitrovo sritis paėmė didelę kontribuciją iš Maskvos miesto. Edigo smūgis susilpnęs Maskvą privertė iš jaus bėgti ir Švitrigailą, prisiglaudusį pas tuos pačius totorius. Po Maskvos užpolimų Ediga pasiūlė Vytautui sąjungą, bet šiam neapsimokėjo gadinti sunkiai pagerintų santykių su Maskva. Šį kartą Vytautas neapsiriko 1409 metų balandžio mėnesį Pskovo sudarytą su Lietuva taiką Bazilius I patvirtino be trukdymų. 1409 metais Tohtamišo sūnus Soldanas, remiamas Vytauto iš dalies įsitvirtino aukso ordoje. Švitrigaila 1409 metų vasaros ir rudens sandūroje grįžęs į Lietuvą ir Vytauto priimtas – pabandė susisiekti su kryžiuočiais. Spalio antrą dieną sudarė su jais slaptą sutartį, bet buvo demaskuotas ir jo gailai neprieštaraujant įkalintas. Lietuva po truputį susigražino turėtasias prieš Varsklos katastrofą pozicijas.